ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հուլիսի 20-ին կայցելեն Երևան։ Հակառակորդը շարունակում է խախտել հրադադարի ռեժիմը։ Վանի համայնքում գոհեն այս տարվա հացահատիկի վերքից։ Կոնգրեսականները կոչ են արել հայոց ցեղասպանության մասին բանաձևի նախագիծը քննարկման դնել։ Հունաստանի խորհրդարանը հաստատել է վարչապետի առաջարկած տնտեսական բարեփոխումների ծրագիրը։ Հռոմի Պապը կոչ է արել կանգնեցնել քրիստոնյաների ցեղասպանությունը միջին Արևելքում։ Այսօր ազգաբնակչության համաշխարային օրն է։ Հայաստանի հավաքականն ընդգրկվել է 2018 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության 5-րդ ամբյուղում։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ մասին, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները հուլիսի 20-ին կայցելեն տարածաշրջան, հայտնում է ԱՊԱ գործակալությունը, հղումանելով Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովին։ Նրանց առաջին կանգառը Հայաստանն է, իսկ հուլիսի 21-ին կլինեն Ադրբեջանում։ Այցի հիմնական նպատակը Սարգսյան-Ալիև հանդիպման կազմակերպումն է։ Արցախի պաշտպանության բանակի օպերատիվ տվյալների համաձայն հուլիսի 5-ից 11-ն ընկած ժամանակահատվածում Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ ծորքերի շփման գծում հակառակորդի կողմից ռադատարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 350 անգամ, որի ընթացքում Տարբեր դրամաչափի ռազմիկային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 6500 գրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Վանի համայնքում գոհեն այս տարվա հացահատիկի վերքից Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Վանը Քաշաթաղի շրջանի հարավային թևի գյուղերից է, որի պատմության հիմքում, ինչպես Արցախում տասնյակ գյուղերի դեպքում, պատերազմն է եւ հաղթանակը։ 1998 թվականին Արաքսի ափին այս գյուղում օջախը հիմնել առաջին բնակիչը, որի օրինակը վարակիչ եղավ իր համագյուղացիների Վայոց ձորի Թարաթոնցիների համար եւ այդպես հիմնադրվեց Վանը։ 32 տնտեսություն 134 բնակիչ։ Վանում հաստատվելու ցանկություն շատերն ունեն, սակայն հնարավորությունը սահմանափակ է։ Խնդիրը նույնիսկ վեր նրա բնակչին անհրաժեշտ 4 պատը չէ, այլ հողը, որը պետք է կերակրի գյուղացուն ու իր ընտանիքին։ Գրեթե ամեն ամիս ինձ դիմում են դասից գալիս վերաբնակվելու համար, սակայն չեմ կարողանում ընդունել, որտեղ հող չունենք։ Հող թե տուն հող, տան խնդիր չկա, տունը փլատակները, շատ ունենք, կարող ենք հատկացնել, պետությունն էլ մատերիալ տալիս է, կսարքեն, բայց հող չունենք, որ հատկացնենք։ Մեր գյուղի մարդիկ աշխատասեր են վստահեցնում է համանքի ղեկավարը։ Գյուղատնտեսական այս տարին վանեցիների համար հաջողված է։ Բերքը գերազանցել է սպասելիքները։ 2014-ին Վանում աշնանացանի տարածքները հասել են մոտ 400 հեկտարի, որից 161-ը ցորեն, իսկ 224-ը գարի։ Գանանացանի ցանկատարածությունները զգալիորեն զի իջել են աշնանացանին։ Գարանացան լեցել ենք 10 հեկտար ծորեն, 25 հեկտար գարի, դրան պլյուս ձմերու 25 հեկտար, լոլիկ 2 հեկտար, սմբուկ 2 հեկտար, վարունգ 1 հեկտար եւ 1 հեկտարի չափով էլ էս խառը կանաչին է բանջարեղեններ։ Գյուղատնտեսության մեջ ճյուղ անասնապահությունը վանում նույնպես հաջողված է։ Սար վիճակում 105 խոշորունեք, մոտ 1000 գլուխ մանր։ Այդ 30 ընտանիքի ձեռին ճիշտ ասած բոլորը չի որ մանր երջերավոր անասուն ունի։ 5-6 ընտանիք կա, բայց նրանք էլ հոտերով են պահում։ Ամառվա սեզոնին անասունը մենք տեղափոխում ենք Հայաստանի սարերը, յայլա, պատահում է որ զմռվա սեզոնին էլ ասենք նրանք Սիսիանի գյուղերից բերում են մեր արոտները ոնց որ ասած փոխօգնության կարգով էլ Մսի իրացման խնդիր համայնքի ղեկավարի խոսքով չկա մաներն էլ խոշորն էլ իրացնում են տեղում լիներ գալիս են տանում են։ Ես լիներ գալիս են կենթանի մոնոք տանում են։ Հարմար գներով են հա, տանում։ Հա, հարմար գներով, օրինակ այս տարի ծախելեք մի գառը 12-ից 15 կիլոգրամ միս տվող գառը ծախելեք 29000 գրամով կենթանի քաշով։ Դժվարացել է կատնամթերքի իրացման հարցը, որովհետև հիմնական մթերողները հափանից էին, իսկ այնտեղ բացված խոշոր ֆերման արդեն ապահովում է կաթի անհրաժեշտ քանակը։ Այդ իսկ պատճառով կատնամթերք արտադրում են հիմնականում սեփական սպառման համար։ Իդեպ Յուրի Եղյանը, ով համայնքը լավ ղեկավարելու համար համար արժանացել է Արցախի նախագահի եւ վարչապետի պատվոգրերին, դժվարանում է զուգահեռներ տանել Վանի առաջին տարիներին ու այսօրվա կյանքի միջև ես չեմ ամաչում ասել ուղղակի դատարկ դերպանով, բայց այսօր համայնքում տներ են սարքում, երևի Երևանում էլ Ստեփանակերտում էլ այդպիսի բաներ չլի։ Եթե ինչ որ մեկը այդ պետությունից դժգոհում է, նա առաջինացին իրենից պիտի դժգոհի։ Ինչի համար։ Պետությունը հողը տվել անսպար, ռոկման ջուրը տվել է։ Այսօր խնդիրները լուծում ասել խմելու ջրի, հոսանքը ջրի տալիս է, հողի հարկ չի ուզում։ Ջրի վարձը ընդամենը մի սիմվոլիկ գումար։ Այնպես մի գումար, որ չվերցնի ավելի լավ է։ Ուղղակի սիմվոլի ձևով վերցնում է։ Այդքանից հետո եթե մարսը չի կարողանում ապրել։ Ուրեմն նա Իրանից պիտի դժգոհ լինի։ Ուրեմն մեղավորը ինքն է։ Գյուղի հերանեկարների համար անհերքելի փաստը դպրոցականների թիվն է, որը տարեստարի աճում է։ Այսօրվա դրությամբ Վանի դպրոցում ուսանում է 35 աշակերտ։ Վանի գյուղապետը չի հերքում, որ եղել են այնպիսինները, որոնք եկել են մշտական բնակության, սակայն չեն հարմարվել գյուղի կյանքին, վերաբնակեցվող բնակավայրի դժվարություններին ու հետ են գնացել։ Հիմա նրանց մի մասը փոշմանել է, որ հետ է գնացել, սակայն ամաչում են նորից գալ։ Բացի դրանից արդեն այդտեղ գյուղը հնարավորություն էլ չունի նրանց ընդունելու, պատմում է համայնքի ղեկավարը Բելլալալայան այսօր։ Շարունակում ենք թողարկումը։ 17 երկրներից բազմաթիվ սփյուռքահայեր Հայաստանում են մասնակցելու Հայաստանի Հանրապետության սփյուռքի նախարարության սփյուռք ամառային դպրոց 2015 ծրագրին։ Երևանի պետական համալսարանի մշակույթի կենտրոնում հուլիսի 10-ին տեղի ունեցավ ծրագրի պաշտոնական բացումը։ Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանն ընդգծել է, որ բացի Լիբանանի Հայկազյան համասարանից Սփյուռքում որևէ կենտրոն չկա, որտեղ պատրաստվեն կամ վերապատրաստվեն կադրերը։ Այդ պատճառով մենք քննարկեցինք եւ պետական բազայի վրա ստեղծեցինք Սփյուռք ամառային դպրոց։ Դպրոցը 6 ուղղություն ունի եւ մենք ընդլայնում ենք դրանք։ Մեզ համար գլխավոր հայոց լեզվի եւ արևմտահայերենի եւ արևելահայերենի ուսուցումն է։ Շատ են կարևորում ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագրերը, նշել է Սփյուռքի նախարարը։ Սփյուռքամարային դպրոցում գործելու են դասընթացներ 6 ուղություներով. հայոց լեզվի արագացված ուսուցում, կրթօջախների հայոց լեզվի ուսուցիչների, կրթական գործի կազմակերպիչների վերապատրաստում, Սփյուռքի լրագրողների դասընթաց, ազգային երկի ու բարի խմբավարների, պարուսույցների վարպետության դասընթացներ, Սփյուռքահայ երիտասարդ առաջնորդների դասընթաց, Սփյուռքում համայնքային գործի կազմակերպիչների դասընթաց։ Սփյուռքամարային դպրոցը կազմակերպվում է 2012 թվականից։ ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի անդամներ ազգությամբ հայ Աննա Էշուն եւ Ջեքի Սփեյերը կոչ են արել հայոց ցեղասպանության նկատմամբ ճշմարտության եւ արդարության մասին բանաձևի նախագիծը քվեարկության դնել նախքան օգոստոսյան արձակուրդը։ Նրանք ցեղասպանությունների կանխմանն ուղված երկուսակցական նախագիծը սկզբունքային եւ պրակտիկ մոտեցում են համարում, որը կարող է հանգեցնել Թուրքիայի եւ Հայաստանի հարաբերությունների բարելավման։ Ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահին եւ այդ հանձնաժողովի ամենատարեց անդամին ուղված նամակում կոնգրեսականները նշել են, որ ԱՄՆ պատվիրակության կազմում վերջերս այցելել են Հայաստան, մասնակցել ապրիլի 24-ի միջոցառումներին։ Հիշեցնենք, որ Վաշինգտոնում մարտի 18-ին ներկայացվել է հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ արդարության եւ ճշմարտության մասին նախագիծը։ Այն ներկայացրել են կոնգրեսականներ Ադամ Շիֆեր, Ռոբերտ Դոլդը, Դեվիդ Վալադաուն, Ֆրանկ Փալոունը։ Նախագիծն այս պահին արդեն պաշտպանում են ներկայացուցիչների պալատի ավելի քան 60 անդամներ։ Եվրամիությունն Իրանի դեմ պատժամիջոցների սառեցման ժամկետը երկարաձգել է մինչև հուլիսի 13-ը։ Այս մասին հայտարարել է Եվրամիության արտաքին գործողությունների ծառայությունը։ Սահմանափակող միջոցների սառեցումը երկարաձգվել է մինչև հուլիսի 13-ը Վիեննայում բանակցությունների ժամանակ հնարավոր համաձայնության գալու նպատակով, ասված է հայտարարության մեջ։ Հունաստանի խորհրդարանը հաստատել է վարչապետ Ալեքսիս Ցիպրասի առաջարկած տնտեսական բարեփոխումները։ Պատգամավորները կառավարությանը թույլատրել են հնվել փաստաթղթի վրա վարկատուների հետ բանակցություններում։ Դրա հետ մեկտեղ Հակաճգնաժամային ծրագրի քննադատները հայտարարել են, որ այնտեղ կան որոշակի միջոցառումներ, որոնք Հունաստանին առաջարկել էին միջազգային վարկատունները եւ որոնք հանրակրվեի ժամանակ մերժվել էին ժողովրդի կողմից։ Հակաճգնաժամային ծրագիրն արդեն հանձնվել է Եվրահանձնաշողովի, Եվրաբանկի եւ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի քննարկմանը։ Պաշտոնական արձագանք դեռ չկա, սակայն իրազեկ աղբյուրները հայտնում են, որ ծրագիրը վարկատուներին բավարարել է։ Ռումի Ֆրանցիսկոս Պապը Բոլիվիա իր այցելության երկրորդ օրվա խոսքում հորդորել է աշխարհի ղեկավարներին կանգնեցնել քրիստոնյաների ցեղասպանությունը Միջին Արևելքում եւ այլուր։ Նա Բոլիվիայի Սանտա Կրուզ քաղաքում ասել է. Այսօր տեսնում ենք ինչպես են մեր քրիստոնյա քույրերն ու եղբայրները տարապում եւ նսեմացվում աշխարհում։ Նա իր խոսքում ասել է նաեւ. մեր կոչերում պետք է նշենք նաեւ, որ այս երրորդ աշխարհամարտում, որը տեղի է ունենում Միջին Արևելքի երկրներում, ոչ միայն մարդասպանություն, այլև ցեղասպանություն է իրականացվում։ Thank you. Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի մենակատարները համերգներով հանդես է եկել Արցախում, պատմում է Բելլա Լալայանը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ֆիլարմոնիկ նվագախմբի մենակատարների նորաստեղծ անսամբլը իր գործունեությունը սկսեց Արցախյան համերգներով, որոնք կայացել են վերջին երկու օրերին Հադրութում եւ Ստեփանակերտում։ Իդեպ Հադրութի շրջանում անսամբլը համերգային ծրագրով այցելել է նաեւ Պաշտպանության բանակի զորամասեր։ Համերգների շարքը եզրափակվել է 3 Ստեփանակերտի Սայաթ Նովայի անվան երաշտական ուսումնարանի դահլիճում կայացած համերգով։ Մեզ համար մեծագույն պատիվ է չափանիշներին ոչինչով չվիճող իրավի այս գոյակերպ դալիճում, որի համար շնորհավորում եմ եւ ձեզ եւ մեզ։ Մենք առաջին անգամ ենք դերություն անում այստեղ եւ այս դրանով էլ կրկնակի պատիվ ենք համարում ելույթներ այսօր հենց այսօր հենց այստեղ, քանզի սա մեր անսամբլի անդրանիկ ելույթն է, ասել է թե մտքրտությունը։ Երեկոյին հնչել են Պիացոլայի, Ստիվ Վանդերի, Բաբաջանյանի, Գլատկովի, Սանդերսոնի, Բերբերյանի եւ այլ աշխարհահռչակ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները, անսամբլի մենակատար երգչուհինը սոպրանո Իրինա Զաքյանը։ Ալավայան այսօր։ ՄԱԿ-ի տվյալների համաձայն 1987 թվականի հուլիսի 11-ին երկրի բնակչության թիվը շուրջ 5 միլիարդ մարդ է եղել։ Այդ օրը պայմանականորեն անվանվել է 5 միլիարդի օր։ Երկու տարի անց 1989 թվականին ՄԱԿ-ը միջազգային տոն է հիմնել ազգաբնակչության համաշխարհային օր, որն ամեն տարի նշվում է հուլիսի 11-ին։ ՄԱԿ-ը կանխատեսում է, որ 2050 թվականին երկրի վրա 7-ից մինչև 19 միլիարդ մարդ կբնակվի, իսկ ավելի հավանական է 9.3 միլիարդ։ Դա որոշակիորեն կախված է ընտանիքի պլանավորման ծրագրերի արդյունավետությունից։ Մարզասերների համար Բարսելոնայում ընթացող Open մրցաշարում հանդես են գալիս գրոսմայստեր Կարեն Գրիգորյանը, միջազգային վարպետներ Տիգրան Հարությունյանը եւ Տիգրան Պետրոսյանը։ Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայի պաշտոնական կայքի փոխանցմամբ մրցաշարային աղյուսակը խաղացված 6 տուրերից հետո միանձնյա գլխավորում է Կարեն Գրիգորյանը։ Նա ունի 5.5 միավոր։ Տիգրան Պետրոսյանը 5 միավորով գտնվում է երկրորդ հորիզոնականում։ Տիգրան Հարությունյանն ունի 4 միավոր եւ գտնվում է մրցաշարային աղյուսակի վերնամասում հայտնի են 2018 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության որակավորման փուլի վիճակահանության զամբյուղները։ Հայաստանի հավաքական ընդգրկվել է 5-րդ զամբյուղում։ Առաջին զամբյուղ՝ Գերմանիա, Բելգիա, Հոլանդիա, Պորտուգալիա, Ռումինիա, Անգլիա, Ուելս, Իսպանիա, Խորվաթիա։ Երկրորդ զամբյուղ՝ Սլովակիա, Ավստրիա, Իտալիա, Շվեյցարիա, Չեխիա, Ֆրանսիա, Իսլանդիա, Դանիա, Բոսնիա եւ Հերցեգովինա։ Երրորդ զամբյուղ՝ Ուկրաինա, Շոտլանդիա, Լեհաստան, Հունգարիա, Շվեդիա, Ալբանիա, Հյուսիսային Իռլանդիա, Սերբիա, Հունաստան, Չորրորդ Զամբյուղ, Թուրքիա, Սլովակիա, Իսրայել, Իռլանդիա, Նորվեգիա, Բուլղարիա, Ֆարերյան կղզիներ, Մոնտենեգրո, Էստոնիա, Հինգերորդ Զամբյուղ, Կիպրոս, Լատվիա, Հայաստան, Ֆինլանդիա, Բելարուս, Մակեդոնիա, Ադրբեջան, Լիտվա, Մոլդովա։ 6-րդ Զամբյուղ Ղազախստան, Լյուքսեմբուրգ, Լիխտենշտեյն, Վրաստան, Մալթա, Սան Մարինո, Անդորրա։ Հիշեցնենք, որ աշխարհի առաջնություն 2000 2018-ը ընդունելու է Ռուսաստանի հավաքականը։ Արցախի կառավարության աշխատակազմի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնից հայտնում են, որ ԼՂՀ կառավարությունը հուլիսի 11-ին որոշել է 2015 թվականի հուլիսի 13-ի աշխատանքային օրը տեղափոխել 2015 թվականի հուլիսի 18-ի շաբաթ օրը։ Եվ վերջում եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անբավարարություն առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր հեռագությամբ հարավարեմտի անկամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 17-ից 20 ցելսիուսը 28-ից 32 աստիճան։ Տաքություն։ Լրատվական ծրագիրն ավարտվեց